uda, uda, uda, da. Euskal irratietan. Tifu, tifu, tifu, tifu, tifu, tifu, tifu, Goizberri saioaren gomita Marcel Toledo dugu, Marcel Toledo esait elkartekoa, esait elkartea sortu zena Euskal Selekzioaren aldeko aldarikapenaren zat, genai baita Kirol Gertakari eta lehiak eta desberdinetan eskualegiak bere selekzio propioa ukantzezana eta eh, hori uh, aipatzen dugu egon, zeren esaitek uh, bihar, larumatarekin, abiatzen baitu bere ama irugarren eh, mendi martxa beti uh, aldarrikapen edo galde horrekin Euskal Selekzioarena eta beraz uh, eh, Martxel Toledo lehenik uh, historia pixka bat noiz eta nola sortu zen esa itelkartea E, mila beratzen eta gara urtean jaio zen esait, eta horrek esan nahi du, ba, mazazpi urte dara malgula ba, selezioaren aldarrik egiten, Hemen e, Euskal Herriko Selezio bezala egiten dugu aldarrek apena, kirol e, modalitate guztietan. Zudak izun bezala, orain arte ofizialki, ba nazio arte bat e, ordezkatzeko garaian, egualdeko kiroleriek Espainiarekin aritu beharen aurketzen dira eta iparaldearen kasuan Frantziarekin beraz hemen eskatzen degen aldarek da herri honek nazio bat izanik ba, bere selezio propio izateko eskubide hori aldarikatzen dugu Guk eh, zuzenki eta urbilagotik segitu duguna da pilotarena hor munduko xapelketa desberdinetan eh, aldarikapen hori agertzen da aldi oro Bai, e, horrela da. E, azken batean, e, hemengo pilotariak, e, bueno, ba, egualdekoak helena aipatu bezala, Espainiarekin jokatzeko aukera bakarri daukate, eta egualdekoak frantziarekin. E, hemen ez da ofizialki euskal selezioaren aukerarik ematen, eta guk uste dugu, ba, bai pilotan kasu honetan, eta beste hainbat kiroletan, e, herri bezala, nazio bezala, eskubide batzuk e, baditugula, eta ondoren ofiziala izateko eskubide hori nolabait e, bakirolariak aukera dezaten zein zeleziokin jokatu nahi duten batzuk izango dira. Iparaldean bizi direnak frantziarekin gustora aritzen direnak, beste batzuk berri nahiago dute e, Euskal Herrikoarekin aritu, eta kasunetan egualdean ere gauza berdina gertatzen da. Horren ondoan, ba, guk eskatzen deguna da, aukera hori baliatzeko, ba, nolabait zelezioaren ofizialtasuna kontuan hartzeko. Eh, estaduen eh, errifusaren arrazoina? beti berdina, eh, hau Euskal Herria, ba, es, bueno, kasu honetan, egualdea Espainiako estatuak ordezkatzen duela, denak Espainiako ordez eh, estatuaren barruman gaudela, eta frantxerekin e, eh, iparraldeko kasuarekin be, ba, berdina. Estatua dira nolabait eh, nazio ordezkaritza horra dutena, eta azken batean badaki hor mm, finean e, erabaki politikoa daudela atzean, ez? Eta beste hainbat kasuetan estadu izan gabe nazio batzuk bere selezio propio izateko aukera duten bezala, pues kasunetan Espainiak eta Frantziak e, bai Euskal Herriari ez diote aukera hori ematen. Hori da azken batean afera eta norabit beraiek erabiltzen duten aitzakia, ez? Hor ikusten da aitzaki horrek ez dula argumento juridikorikan. Azken batean federazioak elkarte pribatua direlako, eta elkarte pribatu horietan ordezkaritza federazio iraoki ez, e, ez estatu kasu honetan, ba, Euskal Herrian ere badaude federazioak, hain eta eskubide aukero hori izan beharko luteke gertatzen dena. Arasa politikoak kartzean dagoela, ba, Espainik eta Frantziak ez dute aukero hori ba, ematen ez. Bai, ara egan duzu, eh, behaz, eh, batzuk, nazio batzuk, jaranik lortua dute, eh, eh nazio harteko lehiaketetan parte hartzeko, izan da din, eman ezaguen rugbian eskozia bezalako bat, edo galesak, alta ez direlarik, estadoak, horiek nola, nola lortu dute horiek? Bai, eta, bueno, azken batean, horra atzean dagoena da, beheraien estaduen era demokratiko izatearena, ez? Kasu honetan, e, zugaipatu dituzu batzuk, baina hainbat eta hainbat daude, e, kirol guztietan uste dut nazioarteko federazioetan bazkide diren e, nazio estatu izan gabe, egun gora direla, e, zuke kasunetan rubian Eskozia eta bueno, fugurean eta hainbat e, kasutan ere gertatzen da eskubaloian ere bai, saskibaloian ere bai, eta hor, mm, harri garriena eta ikusten eta azkeneko eman dena da Gibraltaren kasuan, ez? Fugolen eman da Gibraltaren kasuan, Europako Federazioen onartu dutela, eta beraz, estatu izan gabe, ba, nazio batek posible duda baldin eta nazioarteko federazio hoietan bazkidetza lortzen badi baduta hoi erabakia bertako federazio hartu baduta gertatzen dela presio politikoa direla eta kasu honetan e, egualdean eta iparraldean bai albatetik frantziak eta beste espainiak ba auker hori ez dutela gusten ez presio politikoak nolabait, zapusten ditu eskubide horiek Hala, e, behaz e, erranditeikea, esaiten e, lana, orai aktioreman dena, emaitzari gabekoa izan dela, lorpenik gabekoa izan dela? Bai, aldarrek apena guk uste dugu gure plataforma orain dela mazazpi urte sortu bandi bat zen, aldarrik apena hori nabai Euskal Gizartera ekartzearen azen, ez? Azken batean guk egiten duguna da aldarrikatu nazio honek Euskal Herri bezala eskubido ditula e, txapelketa horietan aritzeko ofizialki nazio arte modura, eta hortikan aurriai federazio bakoitzari daokie nazioarteko federazioetan eskaera hori egitea. Baldintza delako nazioarteko federazio bakoitzean, kirolarro bakoitzean, ba, federazio hori bazkide izatea. Horretarako, lehenengo egin behar dena da, ba, federazio horietan, ba, bazkidetza hori eskatu. Baino, hemingo federazioak, egoaldeko federazioak eta iparazdeko federazioak denak daude e, eh, Espainia eta Frantzieko federazioen azpian, eta federazio Frantzieko eta eh, Espainiako federazio hoiek dira nazioarteko federazioan dauden bazkire bezala. Eta hoiek leno bezala, leno aipatu dutan bezala, ba, diote, ordezkatuta gaudela bai euskaldunak egualdeko eta iparraldekoak, bueno, kasu batzuetan Espainiaren bitartez, eta beste kasuetan Frantziaren bitartez. Eta, alere, egan behar da, bon, berriz diteko eh, munduko pilota xapelketetarat, izan direlarik uh, boskaldiak edo, estado batzuen, eh, federazione batzuen, sustengo haukan du aldarik horrek, eskual selekzionearenak. Bai, hor gertatzen dena da, betiko aitzaki horekin erabiltzen dute da nazioarteko federazioa, eta kasunetan, nazioarteko federazio horietan, badaude bi pilota federazio ingartzo direna. Deno aipatu da frantzieko pilota federazioa, eta espainiko pilota federazioa. Bati bat, hori edaukate nazioarteko federazio horretan ingarra, eta nola behit e, eh, pixua, ez? Eta hoiek beti gauza antzeko esaten dute, ez? Lehen aipatu duten beste kiroletan gertatzen den, ez da? Gertatzen dena da hor, ez dena ulertzen nola e, eh, Espainiko Federazioekin edo Frantziako Federazioekin aritzen diren pilotari gehienak Euskal Herritarrak direla batzuk egoaldekoak eta besteak e, iparraldekoak. Eta kasu ezkara hori maian gainean jarrita, beste nazio batzuk babesten dute, gertatzen dela da, babes hori hain txikia dela, kasunetan beste estaduek agintzen duten federazio horiek, mm. ba, nola bait, daukatela, hemen jasatzen den eh, babesa baino ez, eta hmm. hor, bosketa bat izaten da, normalean eskere horren aurrean, eta den aipatu dudan, bai Frantzik eta bai Espainia kasu honetan, ba, ez dute auker ematen, eta bosket horretan, ba, beti atzea botzat, botzen gaituzte, ez, eta beraz horren ondorio modura, ba, ondi jarraitzen dugu zerezirik izan gabe. Ba, adibide bat, edo bi, zoin dira, susten gartzen eh, duten eh, estadoak? Bai, orain arte eh, gurekiko jarrera argia azaldu dute estatu batu duteko e, federazioak, Venezuelako Federazioak ere babesa ematen gaitu edo eman gaitu orain arte. Ara, estatu batuek eta Venezuelak eh, sustengatzen dutela Euskal eh, Selekzioaren eh, galdea besteak beste. Eta bestalde Euskal Kirola ipatzen delarik, ordugu ere txirindularitza eta badakizu, behaz Euskal txirindularitzaren Ispilu edo miraila nagusia dela Euskaltel taldea, Euskaltel taldea krisi gorrian da bementuan, desagertzekotan da ere, aipatu dugu, hemendik beretik, e, eh, txindulariak galdegina izan zaiote beste talden bilatzen astea, eta zuk eh, hori buruz zer ikus molde duzun, nahi nuke jakin, eta lehenik, bai, bai ez da daukuzu, Euskal Kirolaren panoraman biziki importanta dela Euskaltel. Bai, hor, e, bueno, guk e, urte batzuk ere daramatzako ba, e, eh, frantzieko itzuli egiten denean, edo turrian emendikan pirinetik pasatzen denean, eta hor beti antolatzen ditugu, ba, karrera hori edo etapa horiek ikusteko irteak, ez? Eta hor ikusten da, ba, zaletuen jarrera eta zaletuen nola nola irudikatzen duten ba, euskal herritarrak e, direla, ba, ikurrenien bitartez, lanajan kolorean bitartez, bueno, pixka bat, eh, simbologia horren bitartez, bakuitzak bere identitatea nolabait euskal herritarra dela, eta hori dute baturrian. Ba, Kasunetan, e, eh, ikuspegi hortatikan abiatuta e, nik defenditzen dudana da, azken batean, ba, Euskal Tere, Euskadi, Txerrendura taldea, nazio arte mailan eta kasu honetan karrera honenetan ta horre horre horrela da turra ba norbait ikuspegi e, zabal hortatik hartuta ba garrantzitsua dela ba euskaderriaren identitatea norbait defenditzeko edo e, kasu honetan mintzat Euskal Herri bezala ba, jendeak ulertzeko, eta zentzu horretan uste dut, ba, Euskaltel Euskadik eh, ematen duen eta eskaintzen duen aukera hori nazio begira, ba, Euskal Herria existitzen dela e, ikusteko, txeren bitartez, hain garantzitua da, nire ustetan, ba, nola behit, ezin dugu horrelako talde bati, ba, babesa emangabe utzi eta azken batean, ba, ba, desagartzera joateko mm. zorian omen dago, hori bintzat jakin dugu komunikabideen bitartez, eta alderretatik ba, gure babesa eskaintzeaz gain, ba, instituzioi dei zabala bat egiten genion, zentzu zabalean dudari gabe egungo krisiak eta badakigulako ze aukera murrizten dituzten, baino alderretatik bintzat, ikuspegi identitatio horretatik ikusten genuen ba, babesa eta launtza eman beharko lutekera. Ba, egan duzu instituzioei, eh, ipatzen duzu, eh, eusko legolaritza lehen lehenik? Bo, no, eh, jaularitza azken batean erkideoko gobernu bada, baino instituzio desbrenia daude, kasuanetan Euskal Herriaren kirolan bitartez ez emateko beste aukera bat baino ez da, Euskal Tele Euskadi, eta kasu honetan mintzat, aukera hori nolabait dezagertu ez dadin, instituzioi laguntza edo nire ikuspegi personaletik esaten nuen, ba, ezin dela ba, laguntzarik eta babesik gabe utzi, eta pentsatzen dut, hainbat instituzionaldetik, hainbeste diro ematen den einean, bueno, kasu honetan, iren eta Euskal Herria zitzitzen dela e, nola defenditzen duten, eta erakusten duten, biziketaren, edo, txirindu behitzaren bitartez talde bati, hori e, esken jibartza laguntza hau, ez? Ongi da, orduan, e, eskertuko zaitut, Marcel e, Toledo, iritzi eta gitasun hauek emanik, mil eskerra. Mil eskerzu